على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم sebenarnya yang mulia Allah sekalian Alhamdulillah syukur itu Allah subhanahu wa ta'ala kerana berbagi yang mulia ini Sebab kita menyambung kembali pembicaraan kita Musi kupasan surat Fatihah dan untuk mengetahui Bagaimana yang mulia Allah sekalian kita masih lagi meninggalkan ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah iaitu ayat Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Saudara pendengar yang mulia Allah sekalian kita telah bincangkan bahagian para ulama Rasulullah lima aku lima ibadah alal isti'anah والاستعانة يلزم من يجعل الاستعانة قبل شيء Contohnya seperti yang dikatakan oleh Imam Gawawi dalam tafsir dia Imam Gawawi ini merupakan seorang alim yang terkemuka dengan kalangan beliau contohnya Syarul Sunnah Imam Gawawi ini telah kita jelaskan dari buku beliau merupakan seorang ulama syafi'i Beliau pada kitab beliau yang terkemuka Iaitu Ma'alim Tanjil Yang merupakan satu tafsir kepada Al-Quran Karim dan dia biasa membandingkan kepada hadis-hadis yang sahih dalam menafsirkan pandangan pada beliau. Nampaknya metodologi mentafsirkan Al-Quran dan Al-Quran yang dilakukan dengan sunnah ini bukan satu perkara yang baru sebenarnya para penuh yang dimulakan Allah. Seperti yang digunakan yang diambil langkah ini oleh Imam Barawi. Jadi kita sedia mengapa kami dahulukan kata ibadah di atas istianah. Sedangkan istianah itu biasanya istianah maksudnya ini tertolong minta dipermudahkan untuk melakukan satu pekerjaan. Jadi maknanya mengapa minta tolong datang kemudian? Dalam konteks saya yang sedang digelisahkan ayat kelima ini datang ibadat. Kemudian orang yang minta tolong. Kerana telah kita jelaskan, maksud minta tolong di sini iaitu saya dan jaksa mendapat taufik dan juga istimewa, istiqamah dalam melakukan ketaatan. Jadi istiqamah juga disebut oleh orang Bawani sebagai nak utara, ta'adud. Ta merupakan satu bentuk perasaan yang ditimbulkan dalam diri tak berlemah, terdiri hingga kita yang mana kita sentiasa mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu Wataala. jadi tawaduknya orang-orang beriman ini pertinya sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wataala bantuan tersebut berlaku secara berterusan kalau kita perhatikan dalam kitab Taisir Karim Rahman Asyik Abdul Rahman Asyadi menjelaskan bahawa ayat ini nak mengajar kita bagaimana kita tawasul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengajar kita supaya membanyakkan pujian, membanyakkan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tanggih, tanggih juga satu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuhimu lahu kabla ta'budu wahda Wala tishriku bihi Wala tasta'inuhu Wala tasta'inuhu bihi jadi ayat ini mengajar kita pada bagaimana tauhid uluhiyah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begini kita menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu yang tempat mohon pertolongan. Dan jelaskan dalam tafsir ayat yang terakhir oleh Allah al Di sini merupakan ada doa yang penting. Jadi pula seseorang yang mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengundi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia niat Allah ويثني عليه ويمجده ويمجده إن الله سبحانه وتعالى سيكوني قد المقام الأول قبل الأول ربي وظهر السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له Kemudian selepas kita mohon kepada Allah dan kemudian dia ada dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dan hadis Riyad Ahmad dari Abi Sa'id Al-Qudri RA bahawa Nabi SAW pernah bersabda ما في مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قضية رحم إلا أعطاه الله بها إهداء ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له للأخرى وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها الحديث كان صحيح من أي مرة صلى الله عليه وسلم يقول تندر الصدق إذا بصلاة الإسلام كن يقول دعاء الله سبحانه وتعالى dengan doa yang tidak mengandungi suara dosa dan mengutuskan berdoa di dalamnya maka Allah pasti memberi dalam tiga bentuk sama ada dicepatkan untuknya ataupun disimpankan untuk seseorang itu di akhirat ataupun dijauhkan daripada suatu kemungkaran dengan kadar yang Allah subhanahu ketahui sebanding dengan nilai doa yang dimohon oleh Allah subhanahu wa Sebenarnya ini adalah Allah sekalian kita sudah membincangkan tentang kita doa dalam pelajaran ayat-ayat dari surah Al-Fatihah ini. Apa yang maksud doa sebenarnya? Doa ini, kalau kita perhatikan, disebut dalam Al-Quran al mengandungi makna yang tertentu. Bagi contohnya Nabi Sallallahu Alaihi di Ibn Mandur, doa ini terbagi kepada dua. Yang pertama doa yang bermaksud istilahkan doa yang telah dipelajari surah Al-Fatihah ini. Inilah syarat yang mustahil yang saya dah lepas Ia adalah rupa ia kena sekali ni Kita tolong kepada Allah SWT Kata ini menurut doa terbagi bagi diri Yang pertama doa untuk mencapai kepada Allah SWT Di samping mengujinya Ini yang tidak diperhatikan dalam surat Al-Fatihah yang kedua doa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keampunan, memohon rahmat dan yang ketiga kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibadah yang dikerjakan. Yang ketiga Asyik menyebut doa mohon kepentingan dunia Seperti contohnya Meminta doa Memohon harta Dan memohon perkara-perkara lain Jadi doa ni Kata Ibn Abbas Kalau kita perhatikan Merupakan satu permohonan yang dipanjatkan daripada Satu pihak yang rendah Kepada Allah Subhanahu Wa Jadi ini merupakan satu tanda keambian Bila kita mengucapkan Ia akan abudu Wa ia akan asyta'in تلقى التفسير ولي محمد فوزي الشعراوي ما هو الاسم مبكا تفيد الحسن حسن من المسار الرسمي كتاب مبوك كتاب الله سبحانه وتعالى مبوك كان تكتب اسمه تفسير ابواب البيانات وسياء يوم تنسى تسنع اليسوديموس ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين لن يرى انفعه محمد berdoa kepada yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat memberikan manfaat kepada musyrik pun dan tidak dapat mendatangkan mudarat. Oleh itu, sekiranya yang mengambil pendidikan pada waktu itu akan jadi orang orang yang balik. Sebenarnya yang mulia kepada Allah sekalian, ya? mengapa kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya kita mohon kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk kita mengambil doa itu. Ini dapat kita perhatikan dalam surah عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كتاب الله قد أمرتنا ما يأتي فلا بد أن أنفس فكيف لم كما ذلك من جامع كتابه إما أن يعد إما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر لها في الأرجاء وإما أن يدخر له في الأخرى وإما أن يسلب عنه من سوء مثلها الله تعالى كثير من المنزل Jadi kita mohon kepada Allah SWT dalam surat Al-Fatihah ini sebagai sebab untuk mendapat kelebihan tersebut. Dan pernah kita dilaksanakan sebelum ini. Kata-kata Sayyidina Umar Sattah pada Allah Anhu. Apabila beliau berkata, Ila wajudun doa, Fakaya tidak Fakaya tidak ijab itu doa Aku ini merasakan dan meyakini dengan sebenar-benarnya. Kalaulah Allah mengilhamkan kepada aku untuk berdoa, Maknanya pada waktu itu Allah ingin mengabulkan ini Jadi kita mohon kepada Allah SWT Janganlah kita itu Yang jadi di kalangan Lari yang naik sahajirun Orang yang Istiqah yang dimaksud dalam hadis Iaitu seorang yang telah berdoa kepada Allah SWT Dan da'am itu Tak bisa jadi Aku telah mohon, mohon, mohon Tetapi belum lagi Allah SWT Memberikan kepada aku Kita belajar dalam satu hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Hadis ini sebenarnya riwayat Muslim. Iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan betapa doa yang kita banyak kepada Allah ini tidak mengajikan Allah SWT itu kekurangan sedikit pun. Itu semua adalah hadis yang kita hafal sama-sama. Ya ibadi, lawani na'awalakum wa akhlakum wa insaikum wa innakum kamu bisa'idin wahid. Fasa'aluni fa'atai tu kula isa'imu rumah sa'alatah. Mana asalnya kita minyak ini ialah sama yang kusimakin Ila ulis al-bahar Wahai sekalian dengan lupus kirinya kamu semua Sama ada umat terdahulu atau berkemudian manusia ataupun jin Berdiri untuk bahasa lapar Kami memohon kepada pula yang berkuri dan setiap orang permintaannya Dia tidak akan mengurangkan apa yang ada pada sisiku Melainkan sejuangnya sebab tak jauh dimasukkan ke dalam hutan jadi sebagai seorang mukmin dengan akidah yang diayat kita Allah SWT berikan semuanya kepada Allah itu adil Kita mohon kepada Allah SWT untuk kebaikan Tapi dia tetapkan kepada yang lain Kita terima dengan riba Perkara ini yang disebut tadi Allah SWT Wasallam La ayat al-kabar ila bidu'a Hari ini dia Ahmad di Marjah dan lain-lain Tak buat itu tidak ditolak Melainkan dengan doa bila juga kalau kita perhatikan Ayat yang hakim Al-Dua'a yang za'un Ima nazal Ima lam yang zibarakum Ibadat Zahim Dua'a Doa itu memanfaatkan Terhadap satu kejadian Yang sudah berlaku Ataupun yang belum berlaku Maka ke atas ruku Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah membayarkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alangkah tepatnya Para pendengar ini Bahawa sebenarnya kita cerita doa tersebut Mungkin yang terpenting Orang terjaga ini Yang tak syuruh Terima yang dari Imam Ahmad dalam kita Zuhud Beliau berkata orang keperluan Allah kepada doa ini dia sama seperti keperluan manusia Dia sedang berada dalam kain orang Semuanya kapal yang pecah ke hutan Lalu dia mendapat suatu kain untuk menyelamatkannya dari emas Beliau akan mengucapkan Ya Rab Ya Rab Maka Allah Subhanahu wataala, Ta'ala Yang ikhsan yang tinggi Yang mana Ibn Yatakan yang dipakai Ya Umidin Pada mana orang boleh mengubah khabar Sedangkan khabar sudah ditetapkan Dan tidak boleh diubah lagi Tetapi yang semua yang saya khabar itu sendiri Antara khabar yang Allah SWT tetap itu sendiri kan Iaitu lah khabar ada Allah SWT menolak Ayat dengan suatu orang yang telah kita tanyakan itu jadi kita ingin mengatakan lagi doa dan semua untuk menolak pada yang mencari Soalnya Suatu orang majlisi menjadi penyebab untuk menangani kepala bagi kena pada seseorang jadi bagaimana bagi besi dapat menangani kepala maka demikian doa yang kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala itulah maksudnya pengabulan di sisi Allah selepas kita berusaha maka doa itu memang bagi besi setiap imam berjaya dan yang mimpi Kalau benar ini adalah maksudnya kalau kita berhati pada ayat yang lain Dari suami sahab contohnya yang 31 Ya ayuh alladina amanu Khuzuh hijarkum Wahai orang-orang iman Ambillah perhatian kamu untuk penjagaan diri Khuzuh hijarkum Benar ini jagalah kamu Jadi Allah kita nak tetap kepada orang iman Untuk menjaga diri dalam peperangan Boleh jumpa Kalau dari situ ada peluang untuk mendapat Nurul di sisi Allah SWT Demikian juga dalam doa yang kita panjatkan musim suatu satu hari kita tidaklah faham ia kena berdua ia kena setaim ya Allah kalau kau lah kami nyumat dan akan kau lah kami nyumat pertolongan tentunya pertolongan yang dimaksudkan di sini iaitu pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan dari kita dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang kita pohon itu yang mana kita belum tahu kira akan berlaku atau tidak jadi banyak lagi cerita berkaitan dengan doa ini sebenarnya ada pada dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saya katakan yang pernah yang mulia bahawa setiap pada awal kitab yang namanya sebagai satu satu satu doa dengan yang disukai. Jadi kita sedang membincangkan ayat yang kelima. Kita lihat ayat yang kena Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ini masalah termustaqim. Wahai orang-orang Wahai orang yang tak kuat kepada Allah SWT Kita memohon kepada Allah Sebanyak terima sekali sekurang-kurangnya perkataan ini Hingga keselamatan mustaqim Kata Syekh Muhammad Bahaya Syarawi dalam bahasanya Bahasa Syarawi Selepas Aku beriman kepada Allah Sebagai Tuhan yang sudah ibadah Dan juga sebagai Tuhan yang sudah berhubiahnya Sekarang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditunjukkan jalan yang lurus. Ijinah ini dasar kataan ada ayat hati. ada ayat hati ini menunjuk kepada berilah hidayah. Ataupun beri hidayah. Dan hidayah ini terbagi pada dua setelah kita jelaskan sebelum ini. Yang pertama hidayah itu irsyad. Dan yang kedua hidayah taufik. Hidayah itu irsyad. Kadang-kadang disebut juga sebagai hidayah itu dilala. Dan hidayah itu taufik disebut juga sebagai hidayah itu maknanya. Yaitu kata Kesif Umar Tawai Syawi Dia dah kemudahan Divisi oleh Allah Islam Tadi merujuk kepada perkara yang sama Ada pun Dari kisah Satu pengetahuan yang Allah sampaikan ke dalam hati Semua masalah ini Umpamanya ikik Bila ilahnya dia tahu untuk berenang di air Umpamanya seorang anak yang masih kecil Masalah yang lain Memahami air Lahir, dia tahu bahawa dia akan minum susu ibunya Manakala dia tidak ada taufik atau menjadi dia itu ma'una hanya khusus kepada orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon selalu kepada Allah ini adalah hidayah itu ma'una ataupun hidayah itu tawfiq insyaAllah kita akan dengar contoh kalau kuliah penetan satu kisah yang pernah dikumpulkan di tafsir di Aikim ini kisah tentang seorang hawa dari suku kaum dari suku kaum jauh yang pernah mendapat hidayah التوفيق أتوقع إلهي سبحانه إشارة لله وإباراتها الدنيا ثابت الإنسان كان بالدنيا ثابت والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله Come here.